اختلاط طريق الفاحشة ديور اختلاط جنل ده جنل ده ديور فسق فجرة وفحشة götürür. وقد أشارت الإحصاء الأمريكية بق burada örnekler veriyor diyor وقد أشارت الإحصاءات الأمريكية الرسمية إلى نسبته إلى نسبة 87% من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصال جنسيا في حياتهم نسبة 22% منهم قبل سن الثالثة عشر diyor. Bu Amerika'nın resmi şeyine göre yani. Devletin verdiği şeye göre diyor. Yüzde 87 tamam mı? Lise okulunda veyahut da camialarda tamam mı? Yüzde 87 hepsi ne yapıyorlar? cinsi birbirleriyle cinsi münasebet kuruyorlar. Ve diyor ki yüzde yirmi ikisi diyor 13 yaşında veyahut da 13 yaşın yaşın aşağısında. Düşünün. Yani 13 yaşında bir kız çocuğu bir 13 yaşında veyahut da 15 veyahut da 20 yaşındaki bir oğlan çocukla cinsi münasebet yapıyor. Demek ki yüzde 87 kadın kızlar nedir? Bakire değiller. Bu nerede? Bu Amerika'da. Peki aynı böyle karışık toplumlarda acaba bu karışık okuyan gençler, genç kızlar ve genç erkekler hiç mi birbirleriyle konuşmuyorlar? Hiç mi birbirlerini sevmiyorlar? Nasıl olur yani? O zaman bu karışık oturmayı veyahut da bulunmayı benimseyen veyahut da bir zarar yoktur diyen onun arkasından gelecek zararlara tahammül etmesi gerekiyor. Sadisen El-ihtilat yuzid fi emakinel amel ve ta'lim diyor. Yuzid fi, fi emakinel amel ve ta'lim diyor. İhtilat diyor en çok ihtilatın olduğu yerler diyor iş yerlerinde ve eğitim ve öğretim yerlerinde. Artık devlet dairesi olur, müessese olur, şirket olur. Aynı yerde kadınlar oturuyorlar ve biliyorsunuz kadınlar çalıştığı zaman çalıştığı zaman özellikle güzelse makyaj yapıyor. En güzel yani evden işe gidinceye kadar mesela diyelim ki 8'de mi işe gidecek? Belki 6'da kalkıyor mikyajını yapıyor, elbisesini, bilmem neyini, şuyunu, bunu devamlı kendi arkadaşları yanında erkeklere karşı çok daha şerin ve güzel gözükmesi için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Sırf oradaki erkekler işte filan kadın veyahut da filan kız şöyledir böyledir. Bugün dünyada yarın giymiyor mesela. Şöyle, He. Niçin yani bu mikyaj, bu şu, bu fu falan filan şöyle böyle. Ne için yapıyor? İşte orada çalışan veyahut da yolda giderken bu kızın veyahut da bu kadının herkes ne kadar güzel bir kadın demesi için ve herkesin ondan hoşlanması için. Ve kendisi de o an için hoşlandığı bir erkek olursa iş bitti. İş bitti. Nice nice nice daireler hamamlarında evli kadınlar bile ve evli erkekler hamamlarda cinsi münasebet yaptıkları yakalanıyor. Allah korusun. Efendim? He. Yani tuvalet diyor <laughs> hamam. Burada hamam deniliyor. Yani hamam derken yani tuvalet kastediliyor. Doğru söylüyor. Evet. Demek ki diyor ki el-ihtilat yusebbib el-fahişe fi emakinil amel ve dirasa. Yani ezzine. Diyor ki eğitim ve öğretim, öğretim yerlerinde veyahut da iş yerlerinde bu ihtilattan dolayı ne oluyor? Fa, yani zinaya sebep oluyor. Orada yapamazlarsa okul okuldan çıktıktan sonra veya iş yerlerinden çıktıktan sonra özellikle açık toplumlarda birbirlerin birbirleriyle ne yaparlar? Randevu alırlar, parka giderler, sinemaya giderler ve istediklerini yani birbirleriyle zina yapmasalar en azında öpücükler, möpücükler, şunlar, bunlar, eller, meller hepsi olacak yani. Allah rızası için bu adama namusu diyebilir misin? Veyahut da bu kıza namusu diyebilir misin? Ve o baba kızını o çocukla gördüğü zaman acaba ne olacak? Veyahut da birisi haber verse dese ki işte ben senin kızını böyle bir kişiyle gördüm. Ya başını eğecek, o namussuzluğu kabul edecek veyahut da tabancayı alacak gidecek öldürecek. Öldürdükten sonra da hapse gidecek. Ondan sonra onlar bunlardan öldürecek. Bunlar bunlardan öldürecek. Al sana ateşin ve benzinin birbirine düştüğü gibi bu fitne ve seda artık sen katlan. يدنجسي ديور سابعا اختلاط المرأة